MALPLIDA trafico pro la coronavirusa criso. La tuia efico de la enfermo de la homoi en sia elogeioi pro la coronavirusa criso estis la drasta reductigio de la person trafico, ciù per automobilo, autobusso, traino, tramo, scipo au aviadilo. Las tratoi malplenigis, cae en la stacidomoi cae flucavenoi ec regis silento. Tio concernis cae la enlandan, cae la transliman traficon. En la translima person trafico, subite urge besonatai laboristoi en la agriculturo, ne plu povis al voyaggi, exemple, el sud orienta Europo al Germanio, cae flegistinoi el Slovacio au Rumanio devis resti en Austrio dum pluae semainoi, char la alternae flegistinoi, ciui devis anstataui ilin, ne povis al voyagi. La concernae statoi malpermessis la el voyagion de siai laboristoi. Nun, post sesse maina haltigo de la publica vivo, La registaroi, laus stupe, permessas plida person trafico sub i condicioi. Nome, la laboristoi devas submetigi al du semaina quaranteno antau ol ili povas eclabori. Cai en la laboreioi, mem, oni tenu la distanzon inter la homoi cai, la besone, oni portu la protectain mascoin. Cio tio devas esti organizata. La flegistinoi el Rumanio ne plu alvenu individue en automobilo au per autobusso, set collective per nocta corridora traino tra Hungario. Ali pro la cronvirusa criso, nun multai homoi perdi sian laboron, cae celcai el ili ec pretus helpi en tiui sectoroi de la economio kiui estis trafitai de la manco de labor forto. Sed la laboro sur la agrocampoi estas tre pesa. Gin el tenas nur la specialistoi el sud orienta Europo, cae ancao la dudec quar hora flegado de malsanulinoi, postulas apartain in sperto in kailerto do almeno iemal longa vido ne eblas anstatauigi la exterlandan labor forton per enlanda. Reductigis ne nur la long distanza per son trafico, sed ancau la mal long distanza, do la trafico por atingi la laboreion. Unu flanque, tio estis causita pro la sen laborezzo, ali flanque, pro la sciovo de laboro alla tiel nomata heima officeio char plei multai homoi havas heime aliron alla interreto. Ili povas connectigi cun la officeia datum prilabora sistemo, cae tiel plenumi labor tascoin e la propra heimo. Ancao tio contribuas alla reducto de la publica person trafico. Cae anstatau labor cun venoi, mitingoi en realo, nun ocasas virtualai conferenzoi. Tiui novai formoi de laboro, cae de cun laboro, certe ne malaperos, post la fino de la coronvirusa criso, sed ili farigios firma parto de la labor culturo. Estas exemple imageble, che post la criso, homoi daure laboros dum unu au du tagoi en la semaino en la heima officeio. Tiel, la ciu taga trafico al laboreio daure reductigios, compare cun la antau nivelo. Cai ancau la fluc trafico ne plu attingos antau in dimensioin. Profitos la fervoioi, la traina trafico pli fortigios, precipe je mesai distanzoi, dogis proximume tricent kilometroi malplida strata trafico, cae malplida flug trafico, signifas malplida en aerigo de rupgassoi. Tio helpos alla climato, cae alla sano de homoi. Ien, espereble, bonae sequoi de la criso.